par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji raidījums labās ziņas un studijā esmu es, priesteris Jānis, bet šajā reizē kopā ar mani ir viesis – Tevs Dmitrijs no Daugavpils. Ļoti labi, jā, arī zināms, jā, un pagājušajā gadā mums bija raidījums priestera viedoklis, kur eh, eh, Tevs Dmitrijs arī ļoti, ļoti regulāri arī viesojās un eh, izteica viedokli par sabiedrības aktualitātēm, un, un kā es šo raidījumu biju pieteicis, tad gribas arī, lai uh, lai būtu tāds viedoklis par šīm aktualitātēm un sabiedrības norisošajiem procesiem un lietām, un tad, nu, ar šo atgriežamies pie tāda uh, <clears throat> nu, formāta. Vismaz eh, reizi eh, šad un tad būs arī šāda veida raidījums. Redzēsim, kā ies uz priekšu, vai ne? Bet, bet tik un tā, tā, tas ir tas nodoms, tas ir tas mērķis, kā gribētos, lai, lai varbūt tas veidoties ar šis raidījums. Tā kā milzīgs paldies uh, O, paldies, ar, ka klātienē šajā reizē. Bet tad jautājums ir tāds, ir pagājusi vesela vasara sākusies jauna sezona, ne tikai radio, bet vispār dzīvē tā, tā nojausma vismaz eh, šķiet ir, kā pagāja vasara. Kādi jaunumi tev ir bijuši? Eh, jāsaka, ka vasara pagāja kā vienmēr, jo man ir liels bonus, liels plus, jo, eh, ja lauku draudzo, draudzēs prāvestiem jākalpo kapusvētkos, bieži vien gandrīz katras vikends ir aizņemts ar divām vai trijām, uh, Nu, man ir mazliet savādāk. Mums ir prāves, kurš nozīmē darbus, un um, man gadās kristīt, varbūt mazliet, lau, mazliet mazāk laulāt. Bēres, kā jau parasti, visu, ga, visu gada garumā viens un tas pats skaits nedēļā. <laughs> Tā kā faktiski visu vasaru es atpū, atpūtos draudzē, ja, jo uh, parasti es izvēlos laiku uh, Eh, rudenī un pavasarī kaut, kaut kur aizbraukt, bet eh, vasarā tas ir karsts laiks, tāpēc jāpaliek mājās. Līdz ar to nekāda atvaļinājuma šoreiz man nesanāca. Priestera dzīve, priestera dzīve, vai ne? Nu, es nesūdzos, pats to izvēlējos. <laughs> pats, nē, nu tas ir pats labākais, ka nav sūdzību. Bet eh, tā kā par sabiedrības aktualitātēm un mēģinājumu meklēt labo tajā visā, eh, vai tev ir kaut kāda pašam sava aktualitāte, kas ir šajā brīdī īpaši izcēlusies? Eh, ir gan, bet nu, tā kā programma saucās Labas ziņas, uh, Eh, nāksies mēģināt būt kreatīvam un mēģināt no sliktām ziņām eh, taisīt labas. Bet, eh, Nē, nu ir sliktā ziņa, bet tad tas veids, kā paskatīties varbūt tās uz tām lietām, ir, ir tas labais, ko var atrast tajā visā. Ne jau obligāti, ka tur ir, ka tur ir ob, nu, kaut kāda tāda grandioza laba vēsts par to, ka tur augšām cēlās kāds no nu, miroņiem. Ne? Bet negribētu arī vēlamo izdot par nu, arī ties, reālo. Jā, tas, arī ties, arī ties, jā. Īstenībā, kad mēs bijām sarunājuši, tieši es tam mēģināju arī paskatīties ziņās, un kaut kā iepriekš es nebiju pievērsis uzmanību tieši, tieši tam, ka ja mēs atversim jebkuru ziņu portālu, visbiežāk būs tādas ziņas, kuras mēs nevaram e, nosaukt par labām. Nu, izņemot kultūru, jā, tur gan jau kaut kādas labas lietas parādās. Nu jā, bet tā pirmās, kas parasti tā kā parādas automātiski priekšplānā, bieži vien ir tieši tā negativitāte un Tas, starp citu, bija iemesls, kādēļ es eh, domāju par tādām labajām ziņām, ar mērķi, nu, kad, jā, notiek viss, viss tas sliktais, kas, kas jau notiek, tur politika, ekonomika, mēs, valsts vispār grimst un jūk, un, un viss ir slikti, viss ir slikti, un tad es tā domāju, bet uh, Bet nevar būt, ir taču arī daudzas labas lietas, kuras vienkārši vajag pamanīt un, un arī varbūt tās paskatīties uz to, tiem procesiem, kas notiek, lai ieraudzītu, nu, bet kā mēs varam iera, atrast to labo? Mm, mēs varam atrast to labo, un otra lieta, mēs varam uzdot sev jautājumu, kā mums palikt, palikt labiem, uh, šajos apstākļos. Jā, jo patiešām lasot šīs ziņas, tu tikai domā, atkal neraža, jā, atkal šitie izdomāja šito, atkal šitais izteicās, atkal Rīgas domas deputāte, atkal tur kaut kādo izteicienu uh, uzrakstīja Twitterī, jā, un tā tālāk, un tā <laughs> tālāk, jā, bet... Uh, Nu, protams, es varētu pateikt tā, ka mūsu, mūsu ziņu portāli darbojas tāpat, kā Marijāņi darbojas. Jo, redziet, ar, starp Marijāņu tēviem ir tāda lieta – ja viss ir labi, mēs viens otram nezvanam. Nu, no, tad tā parasti klusēja. Parasti klusums, jā. Ja neviens neko neziņo, ja neviens neko, neko nevienam neraksta, ja pat Marjāņu, tāpat kā visiem, mums arī ir sava grupa WhatsAppā, jā, kur mēs eh, visu mūsu vikariāts apmaiņās ar ziņām vai ar kakīšiem, tas retāk, tad ja tur ir klusums, uh, Tas nozīmē, ka viss ir ok. Tik tikko rodās kaut kāda problēma, no telefona mēs nenokāpjam. Mēs zvanamies, <laughs> mēs jautājam un tā tālāk. Es skatos, ka mm, laikam tā funkcionē arī visa sabiedrība, un tas jau priecē, ka mēs esam normāli. jā, jā, es pilnīgi piekrītu, jo arī attiecībā uz radio dzīvi tikai tad, ja kaut kas slikts ir, tad uzreiz mhm. un būs visādos veidos paziņots, kad ir kaut kas slikti. Lai gan es meloju, ir arī ļoti regulāri, kad pasaka kaut ko labu un atsūta tādu je, stiprinošus vārdus vai tādus atbalsta vārdus, un, un kas, protams, arī ir labi, bet, bet pilnīgi noteikti mēs pamanām vispirmām kārtām to slikto, ka kaut kas nav nostrādājis, kaut kas ir pārtrūcis vai par ātru izbeigts vai vēl kaut kas ir noticis, nu, un tad nāk uh, gūzma uh, negativitātes pāri par to, ka, nu, atkal kaut kas ir slikti, bet ne, bet tā, laikam, ir cilvēka daba. Uh, pamatā ieraudzīt slikto, un tikai pēc tam, kad jau esam ievilkuši elpu un tad, tad jā, pamanām, ah, nē, viss varbūt tās nav gluži tā. Vai mums arī ir izēja no šīs situācijas, kas padarīs mūs stiprāku? Uh, Um, nu un uh, šodien pat lasot ziņas un pārskatot arī tas iepriekšējas, jo uh, es saprotu, ka mums nav jārunā tikai par to, kas Delfos šodien tieši parādījās. Nē, nē, nē, tas ir tā vispārīgi, jā. varbūt tās eh, ieraudzīja un, kaut kādas lietas. Tiešām, uh, tiešām, kad es lasu ziņas, es mēģinu to lasīt, tas lasīt arī mazliet no tādas perspektīvas, uh, ja es būtu tur, kā darītu es. Nu, ne jau tāpēc, lai tagad parādītos, ka esmu visgudrākais, kaut arī priesteriem tas bieži piemīt, ka mēs uzskatām, ka mēs tiešām zinām labāk, bet brīžiem man šķiet, ka ir iespējams darīt labāk, un tas palīdz pašam ehm, šīs kļūdas nepielaist. Nu, paskatīsimies uz, vismaz uz divām lietām. Jā, piemēram? Piemēram. Piemēram, mūsu dargais Air Baltica, kuru es, es arī bieži lietoju un lidoju un tā tālāk, ja, ka ka tur vienas lidmašīnas tiek nodotas jā, eksploatācijai citiem, viņi paņem kaut kādas citas lidmašīnas vecākas, jā, vai tas pusmiljārds slavenais, jā, kas tur nav zināms, kas tur noticis. Un, protams, kad, protams, arī žurnalistiem ir nepieciešams uzrakstīt tā, lai šī ziņa būtu lasīta, jā, līdz ar to tas clickbait, jā, tas ir nepieciešama lieta, kas būtu jāizdara, bet um, es tiešām pamanīju tādu lietu, ka mm, bieži vien trūkst tādas skaidru, skaidras skaidrošanas sabiedrībai, kas notiek. Jā, ok, eh, ar mūsu AirBaltika ir kaut kādas tur, neteikšu, ka manipulācijas, es pat neorientējos tās gramatveidības lietās, bet notiek kaut kādas lietas ar tam pārmaiņām, jā, iziešana uz tirgu, akcijas un tas pusmiljārds un tā tālāk. Eh, vai patiešām nevarētu to paskaidrot tā, lai mēs visi saprastu? Jo viena lieta, ka tie ir diezgan sarežģītie procesi, jā, bet vienīgais, ko es astapu, eh, tas ir tikai viens teikums, nu, tas ir tāda specifiskā gramatveidības operācija inflācija. Ja? Apmēram, Tam nekāda iespaidu uz sabiedrības budžetu nekādā veidā ne, neatstās, vai ne? It, apmēram neatstās, tādā veidā. Jā, un tas pusmiljārs neatstās, un tad rodas tas disa, tāda disonance, jā, no vienas puses neatstās, no otras puses šis skaitlis, jā, kad varētu izmaksāt lielākas pensijas, piemēram, jā. Tā kā tas ir e, interesanta lieta, ka vai nevarētu savādāk, jā, un uh, drīzāk tas palīdz man pašam mēģināt būt skaidrāk saprastam, uh, ok, spredikī, vai, piemēram, kad eh, tas nebūs grēksūdzes noslēpuma izpaušana, ja, jo visi priesteri, tu zini, ja kāds nāk, piemēram, kurš dzīvo ārpus laulības un ir attiecības un dzīvo kopā, Un kā lai es paskaidroju, ka viņš nevar aiziet pie sakramentiem? Ja, e, vai man viņam būtu jāuzbrauc virsū uzreiz, ja, vai nu viņam būtu jāpaskaidro, ko es cenšos darīt, un tie, kas nāk pie manis, to zina, e, ka es saku, tu nekad neesi sliktāks par tiem, kas iet pie komunijas. Ja, tikai es paskaidroju, kāpēc. Ja, un, un tas palīdz man pašam pateikt, ok, e, tie, kas atbildīgi par Airbaltiku neprot, bet pateicoties tam, es sev saliku prātā, lai es prastu to darīt. Ja. Nu, Bet jā. tā problēma laikam arī drusīteņi ir, nu, Air Baltica ir viena lieta, tagad mums ir, ar, protams, Rail Baltica, arī eh, <laughs> jā, dzelzceļu būvējam par <laughs> nes, ne, eh, astronomiskām summām mm. vai, vai nu pat kā budžeta jautājumu un par to, kā apgriezīs tagad eh, otrā pensijas līmeņa iemaksas par procentu un, un visi tie skaidrojumi. Un, un man šķiet, tas ir tas, kas izskanējis daudz viet, ir, kad uh, viens komunikācija, uh, kā, kā tas tiek nokomunicēts, bet otrs aizstās visas komunikācijas, kas vismaz no šajā gadījumā no valsts puses ir nākusi, nu, uh, tur bezmaz vai izska, izskatas pēc mānīšanās un, un melošanas un mēģinājumiem kaut ko noklusēt un nepateikt un tā tālāk, ka tas nav tikai par komunikācijas jautājumiem, protams, tas, uz tā tiek reducēts. Jā. O, te vienkārši slikti nokomunicējam, mm. patiesībā viss ir kārtībā. Jā. Nu šeit arī ir otra lieta, kā atbildības uzņemšana uz sevis, ja kaut kas tika izdarīts ne tā. Jo m, mm, no vienas puses mēs ļoti labi saprotam, es varu saprast arī politiķus, ka ja notiek kaut kādā mm, nelaimē vai kaut kāda kļūda vai kaut kas tas līdzīgs, eh, bieži vien sabiedrība, sabiedrība ir, ir tāds pieprasījums pēc asins. Mm No, nu, jā. un uh, Kariņa kungs... Uh, Asins krīta, kāri mēs esam. jā, Kariņa kungs krīta par upuri jā, tam, tam lietām. Nu, lidoja, nelidoja, vai, vai slikti lidoja, vai kas tur vainīgs, jā, bet tur bija laikam gan Kariņa kungs, gan arī tur uh, atbildīga persona, jā, un uh, sabiedrībai tika uh, Eh, šīs divas personas eh, faktiski pasniegtas uz, uz paplatītes, kaut viņi ir vainīgi un viņi krita par tādiem upuriem. Eh, un noteikti no politiķiem neviens negrib kļūt par to, to upuri, ja, par to azi, uz kura tiek uzlikta visa vaina un tagad tā dot sabiedrībai. Un tāpēc atkal kārtēja lieta, ko mēs varam mācīties, ja, ka e, kaut arī ne visi prot uzņemties šo atbildību vai negrib dažādu iemeslu dēļ, e, vai mēs varam Ja, jo mēs šeit varam paskatīties kā tādu pretstatu šim komunikācijas vai šis darbības veidam katoļu baznīcu. Jo, ja mēs paskatīsimies uz to, kā notiek, kas notika, kā mēs tikam galā ar tiem seksuāliem nozigumiem – īstenībā. Ja, ka pirmām kārtām nav nekādas tolerances pret tādiem noziegumiem. Visi, kas ir vainīgi dabū, ja, un, eh, un pat jāsaka, ka pat ja vairs valsts priekšā nav iespējams vājāt vainīgo, jo laiks ir pagājis, tad baznīcā ir savādāk. Ja? Baznīca tomēr ir gatava eh, nostāties taisnības priekšā un pateikt, ja viņš ir vainīgs, viņam jāsaņem sots. Jā, un šeit ir atbildības uzņemšana. Nu, nu arī neviegli nācis eh, šī, šī tā atbildības pieņemšana, uzņemšanās vai apņemšanās. Vai... Jo neviens negrib būt par upuri. Nu, jā, neviens negrib, jā, ne, nu kad, tieši kad, tā. Kad pieprasa sabiedrība, jā, atkal asinīs. Tā kā šeit, šeit ir tā lieta, kas lasot ziņas, var paskatīties, jā, ok, A, varbūt pamēģināsim savādāk. Bet eh, nu, viena lieta jā, eh, ir par to, ka neviens negrib būt par upuri, bet otra lieta ir, uh, kad sabiedrība arī, e, nu, es nezinu, vai var teikt, pilnīgi neiecietīga ir, netoleranta ir, mm ar tādījos gadījumos, kad tiek atzīts, jā, nē, šeit mēs kļūdījāmies, mums, mums mē, jāmainas un viss mēs sākam mainīšanas procesu, vai ne? Bet sabiedrība jau to otro iespēju, ja tā var teikt, nemaz negrib savā ziņā jā. dot. Viņi uzreiz, nu, tad mainam visu nost nākošo cilvēku, un lai viņš tik pamēģina kļūdīties, ar, ar viņu būs tas pats. Nu, kad, nu, vienas puses ir tā baila pašam par savu upura stāvokli, kurā var nonākt, un negribas jau tādā nonākt, bet no otras puses, uh, nu, no sabiedrības, ja var tā teikt, tie signāli ir tādi, nu, ka nē, tur jau bez žēlastības. Mm. Nu, es godīgi sakot, negribētu, lai pēc maniem atnāktu drošības dienesti, <laughs> <laughs> jo es gribu vienu lietu pateikt, bet nu, uzreiz gribu dot disklaimeru, tas nav tā uzbrauciens nevienam, ja, bet eh, man šķiet, ka šeit ir ļoti interesanta lieta, eh, kuru mēs bieži vien nepamanām. Eh, es uzskatu, ka cilvēki nav stulbi. Tas ir viena lieta. Un pat ja mēs esam visi barā, un kad mēs esam visi barā, tad, protams, darbojas pilnīgi citi mehānismi, tu kā antropologs laikam zini pat labāk nekā es, eh, bet eh, tāds konkrēts piemērs, ka mūsu premjerministras izteiciens par tiem uh, oficiantiem, ja, ka tagad mm. mums būs jātērē savu laiks un sava nauda, lai ietu pēc kafijas. Ja. Uh, mums taču ir daudz nopietnākas lietas, ja, bet es tā brīžiem sēžu un domāju, ok, man arī jātērē savs laiks un sava nauda, lai es sev nopirktu kafiju, bet es arī daru nopietnas lietas. Ja. Protams, ne tāda līmenī. Un tagad uh, rodas jautājums, uh, vai, vai ir savstarpēja cieņa. Es došu vienu piemēru. Es savā laikā bija laiks, kad es lidoju ļoti daudz. Un gadās, ka reisi kavējās, ka tev ir pārsēšanās un tagad. Un, e, Es pamanīju tādu lietu, kad pasažieriem skaidri pasaka, atvainojiet, iepriekšējā lidmašīnā notika incidents, viņai vajadzēja nosaisties ārpus um, grafika, un tagad viņā uh, eh, viss ir nokārtots, lido tālāk, lidmašīna būs pēc pusstundas, pagaidiet. Ja? T, e, un ar cieņu uh, tiek pasludināts, cilvēki ir gatavi panest arī grūtības, ja pret viņiem attiecas ar cieņu. Bet savukārt, kad uh, lidostā pasaka, sēdiet, gaidiet, nemaisiet strādāt, ja, uh, protams, paš, pats uh, operators viņš varbūt arī nezin, ja, kāds ir iemesls, viņam vienkārši paziņo, ka lidmašīna kavējas, jā, vai mm, iekāpšana kavējas. Tad, protams, ka cilvēki ir sadusmoti, bet man šķiet, jā, bet pēc sevis spriežot, viņi ir mazāk sadusmoti uz šo situāciju, kā vairāk uz šo attieksmi. Ja, un, ja, piemēram, atkal atgriežoties, ja, piemēram, premjerministri pastāstītu par šo kafijas jautājumu, par šo oficiantu jautājumu, tad eh, cieņpilnā, cieņpilnā uh, uh, manierē, ja, arī paskaidrojot, par ko iet runa. Piemēram, pat pasakot, redziet, mums blākus saimai nekur nav iespējams iegādāties kafiju, un tāpēc mums tas jāved, nezinu, no kaut kurienes, tar, tur no Jēkaba kazarmām vai no kurienes, un līdz ar to, lai mēs paši to nedarītu, mēs esam sametušies, ja, ka ministri algas pietiekami lielas, ka mums eh, to kafiju atnes. Un man šķiet, ka nebūtu vispār ne, nekādu tādu. Jā, Tad vienkārši šeit... cieņpilna komunikācija, komunikācija ka jā. tas nav tikai par, mhm. par eh, saturu, bet eh, arī par kom, ne, to attieksmi. Ne tikai cieņpilna komunikācija, bet arī pati attieksme. Ja, mm. ja tu parādi attieksmi, komunikācija veidojas tāda pati, pati par sevi. Ja, ja tev nav cieņas un tu tēlo cieņpilnu komunikāciju, un tad, protams, ka visi saprot, mēs taču redzam, ka kaut kas, kaut kas neiet nu tā, viņš smaida ar uh, muti, bet nesmaida ar acīm, piemēram. Ja. Tā kā šeit ir uh, tāda cieņpilna lieta, un atkal, atgriežoties mūsu laukumā, ja, uh, mēs redzam, ka mainās baznīca. Uh, tagad uh, ceru, ka neviens bīskos mani nesuspendēs par to, bet, nu, ja, ja <laughs> ņemot vērā, ka esmu piederīgs pie kongregācijas, man ir zinām autonomija, tev arī tā kā varam runāt. <laughs> Bet, brīvi, uh, brīvi. <laughs> brīvi gandrīz. <laughs> ja. Eh, bet ir, ir viena lieta, ka kādreiz patiešām bīskaps tika uztverts kā tas baznīcas kungs, eh, princis, ja, kas atrodas tālu un mēs šeit. Bet eh, pašlaik tas mainās, ka, ja skatos fotogrāfijas no vizitācijām, ja, kad bīskaps iziet un pie zviedru galda ir ar draudzes locekļiem, ir iespēja parunāties, izteikt arī savas uh, Eh, bažas domas. Jā. Bīskapam ir iespēja pasludināt par, pastāstīt par savu pozīciju. Jā, tā kā mēs redzam, ka arī šeit veidojas tāda cienīga komunikācija, cieņpilna komunikācija. Galu galā mēs garīdznieki arī labi zinām, ja tu uh, gribēsi ēst, eh, mēs dzīvojam tikai no ziedojumiem. Ja nebūs eh, cilvēku, kas ziedo, nu tad, sorry, ja, ja kāds pret manim attiecas nesmuki, nu tad cilvēks balso arī ar eiro, ja, pēdiņās runājot. Arī no, nu, baznīcā. arī ties, arī ja. ties, vai ne? Tā kā mhm. šeit ir tas tieši... Um, kas palīdz saliediet sabiedrību ar dažādiem uzskatiem, jo mēs esam dažādi. Tas ir cieņa pret otro, kuram ir varbūt pilnīgi citi uzskati. Es atceros uh, to Covid laikos, tas bija laikam pagājušajā dzīvē, neviens jau neatcerās. Nu, ja? Tagad tā arī ir. Ja, jā, kad, kad mēs tiešām strīdējāmies, ja? un es tikai tagad saprotu, uh, cik tas bija nepareizi, ja? ka vieni bļāva um, ehm, vaks, antivakseri un citi bļāva uh, eh, Geitsam pardotie, ja? un tā tālāk, vai masoni, vai kas tur vēl ne, nebija, nebija bijis. Tā kā šeit ir tā lieta, vai mēs mācāmies, vai mēs varam. Ja? Un īstenībā, ja cilvēks ir pie varas, ja viņam šī vara tika uzticēta, jo uh, īstenībā varas turētājs ir tauta, ja, un tauta uzticēja šiem cilvēkiem uh, pieņemt lēmumus, un tad viņiem it kā ir, pienā, it kā, bet viņiem ir pienākums arī cienīt savu darba devēju, respektīvi, ja, tos cilvēkus, kuri viņam uzticēja šo, šo darbu. Ja. Tāpat kā priestriem vai bīskapam ir pienākums uh, cienīt tos cilvēkus, jo mēs esam aicināti viņiem kalpot. Jā. Nu, o, protams, es visam piekrītu, bet no otras puses es pie sevis tā domāju, nu, jā, un kā ir, ja tas cilvēks, nu, kuram ir uzticēts tas amats, nu, tur nezinu, premjera, piemēram, es arī ar skolotājiem sarunā viņa izgāšanās sanāca, vai ne, mm -hmm. ļoti nesmuka. Man šķiet, ne tas kad viņa neciena skolotājus mhm. <laughs> vai, vai vispār cilvēkus mhm. kā tādus neciena, nu tagad kļūs par mhm. premjeru vai, vai kariņu vai jebkuru citu gadījumā. Bet, eh, bet varbūt tās tajā stresa situācijā un tajā, nu jā, smagā situācijā, kur viņai, jāsaka, ir brauc virsū jā. un, un, un, un pa smadzenēm sit eh, tas, tā, tā spriedze, kas ir izaudzēta, nu kad viņa tā norēģē, ne jau tādēļ, ka, mm ka viņiem ir pilnīgi necieņa uh, pret cilvēkiem. Ir, un, un es domāju, tas, pat, tas pats attiecas arī uz priesteriem vai, vai bīskapiem. Nu, nu, ja, ja ir kaut kādas stresa situācijas un, un tevi mēģina spiest, un, un varbūt tās arī pret tevi drusku mm. ar necieņu izturas, uh, mm. atļaujas vairāk kā, kā normālās attiecībās tas notiek, nu, var gadīties taši visādi. Noteikti, jā. Mēs, man uzreiz, kad tu runāji, man, es atgād, atcerējos, tagad visus grēkus atcerēsimies, tas jau priestra <laughs> laikam uzdevums, bet, nu... Uh, savus, tikai savus atcerēsimies. Nu, savu, tad jau cita, citā kontekstā, bet tā boltiņas arī tā kliekšana, kad pensionāri tur, uh, tur protestēja un viņa ejot garām arī tur pabļāva kaut ko. Es saprotu, ka emocionāli tev gribās atbildēt, tev negribās būt zaudētājiem. Uh, Eh, man arī pašam gadās, ka man emocijas uz, uzsprāgst un nu viss, ja, un, un viss. Bet pastāv viena ļoti skaista lieta. Es atvainojos. Sorry, atvainojos. Es biju, nu, varbūt emocijas mani mm, nesa uz priekšu, un es jā, atbildēju jā. Nedo, nepardomāti. Man šķiet, eh, protams, ka eh, sabiedrība asinskāra, tas varbūt pārāk skaļi pateikts, ja, bet tomēr adekvāti cilvēki sapratīs. Ja, un um, sabiedrība ir vairākums adekvāto. Ja, protams, ka daži nepieņems to atvainošanos un pateiks, tik un tā ej projām, tik un tā tur lamāsies un metīs čības televizorā vai datorā, bet um, tā cieņa, viņa mm, uh, nes sev līdzi arī to iespēju atvainoties, nebūs tā, kā ir bijis, bet notika nebūs sliktāk. Nu, ja? arī tiesa. Ja? <clears throat> Trijos uh, vārdos, uh, kā to cieņu izkopt, kā panākt to cieņu? nu kā pašam vispirmām kārtām, ne jau pras, pieprasīt no otra, bet vispirmām kārtām kā pašam laikam. Eh, es pateikšu tā, ka man nav universālas, um, universāla padoma, kā to darīt, uh, bet man ir uh, metodes, kuras es pielietoju. Ja, un, Ļoti labi. Un tas uh, ir teoloģiski un psiholoģiski. Jā, jo es domāju, ka nav, nav šeit ko slēpt. Arī priesteriem laiku pa laikam jāiet arī caur psihoterapijām, arī nodarbojas ar savām pagātnes brūcām. Dažreiz gribas cerēt, ka eh, arī tas notiek, kad iet, <laughs> jā, ne, ne jā. tikai, kad vajag. Nu, es pateikšu tā, es biju, jā, un nevienu reizi. Jā, bet eh, ļoti interesanta lieta ir tāda. Eh, ja man brauc virsū, jā, es saprotu emocijas, kāpēc, jo es jūtu to pašu es sev uzreiz uzdodu jautājumu. Nu, iedomāsimies tādu situāciju, ka, piemēram, kāds augstāk stāvošs garīdznieks nu, vienkārši pateica, eju, paej malā, ja netraucē šeit. Ja. Ehm, pirmais, kas ieslēdzās, kā viņš tā varēja? Es taču esmu dieva bērns, <laughs> ja, un, un ieslēdzas viss tas, ja, un tagad vēl nevar aizmigt, ja, bet uh, pastāv tāda kognitīvi um, uzvedības terapija, ja? Un, Behaviorāla. Mm -hmm. Bet viņa ir tāda diezgan specifiska, ka um, es pat, es to gāju uh, eh, ne ar psihoterapeita palīdzību, bet ar tādu vienu burtnīcu, ja, ka tev daudz jāraksta, un, mm -hmm. un man palīdz tāda lieta, uh, parfokusēt uzmanību. Uh, parasti, kad mums uzbruk, tad uzmanība fokusēta uz sevis, jo man baigi sāp. Bet es mēģinu, mēģinu parfokusēt un padomāt, ok, a kāpēc viņš to darīja? Ja? Eh, ne, ne tāpēc, ka man šķiet, ko viņš darīja, jo man šķiet, ka viņš mani neciena, ja? bet kādi ir man ir pierādījumi tam, ka viņš mani neciena? Ja? Vai man ir? Nu nav. Un tas nozīmē, ka jau 50-50, ja? vai neciena vai ciena. Un tad es mēģinu saprast situāciju. A varbūt nu, viņam ātri vajadzēja kaut kur skriet, a es nu nelaimīga kārtā stāvēju tur pļapā. Ja? Un tagad eh, tas ir uzmanības pārfokusēšana, kas neliek man mazāk ciest, bet vismaz jau ļauj um, nenosodīt. Ja? Ļauj uh, atcerieties, ka arī viņam ir sava cieņa, un varbūt, at, varbūt nē, varbūt atvainosies. Ja? A varbūt viņš pat nemaz te nebija domājis, ka viņš man uzbrauc virsū. Vienkārši viņam vajadzēja ātri. Ja? Tā, protams, tas ir tikai piemērs. Ja? Mhm. Bet, uh, Ļoti bet, pat iespējams, vai ne? Nu, ka pateica, un es to sapratu tā. Jā, jā tur tā lieta. Tāpēc pirmais jautājums, vai es pareizi interpretēju? Ja? Tā kā tas ir viens. Un otra lieta, um, vai es tik un tā sevi cienu, neskatoties uz to, ka citi attiecas pret maniem savādāk. Parasti tas, nu, manā skatījumā, paskatīsimies dziļāk, saistās ar mūsu aicinājumu. Ja es zinu, ka es daru pareizi, tad kad ir starpība, kas notiek apkārt? Man vienmēr bija jautājums, kāpēc mocekļi, nu, mēs, protams, lasām legendārus ap, tos aprakstus, ja, ka tur vienu tur dedzināja, un viņš mm. teica, nu, viena mm. puse jau sadedzināta, paliec otrā, ja. Protams, tas ir legendārie, ja, visticamāk, kad tev baigi sāp, tev baigi sāp. Uh, Bet uh, es uzdodu sev jautājumu, kāpēc viņi tik un tā gāja uz to nāvi? Ja? Tāpēc, ka viņi uzskatīja, ka tas ir pareizi. Ja? Un tas pareizi ir svarīgāks nekā šie apstākļi, apstākļi, dēļ kuru tu zaudē dzīvību. Un šeit atkal jautājums, ja mēs gribam iegūt šo cieņu, nav jācīnās par cieņu. Ir jācīnās un jāiedziļinās, vai es daru visu pareizi. Ja? Vai uh, es iztenoju savu aicinājumu, mēs varētu to mūsu kristīgajos um, um, iedzienos tā noformulēt. Jā. Un tāpēc, jā. lai būtu, lai, lai mani neaiz, neaizvainotu tas baigi, tas ir jautājums par mani. Vai es esmu uh, savā vietā, vai es visu daru pareizi? Ja jā, tad viņš var bļaustīties, es daru pareizi. Bet ja iet runa par otru, tā ir apziņa, ka viņam taču arī ir savs aicinājums. Ja? Jo atcerieties, mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Tas nozīmē, ka vēlēt viņam to pašu, ko sev. Uh, Ja man ir aicinājums un cieņa, tad es vēlos arī respektēt viņa aicinājumu un cieņu, kaut arī viņa uzskatiem varu nepiekrist. Jā. Tā kā šeit, nu, tas eh, negribu taisīt tagad klausītājiem terapiju, jā, bet uh, tas ir mana pieeja jā, pie jā. tā visa, lai šo cieņu rastu sevī un tad citā. Iespējams, tā vārds neieklausītos, bet eh, Radumera klausītāji aiziesim mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies un paturpināsim šo labo ziņu raidījumu kopā ar eh, tēvu Dmitriju. Ja gadījumā tev ir kādi jautājumi, uz kuriem vēlies dzirdēt atbildes par aktualitātēm vai par to, ko nu pat kā dzirdēji, tad raksti īziņas 266 77 272 vai zvani 679 69 131. coração. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit ir priesteris Jānis un kopā ar mani ir... Tevs Dmitrijs no Daugavpils. No Daugavpils labajā ziņā šovakar kopā esam un runājam tieši par aktualitātēm sabiedrībā un, un kas notiek un kā notiek un tā tālāk. Un varbūt tās paskatoties tieši no priestera perspektīvas, vai ne? Tādas katoliskas, <laughs> ja gribas tā teikt, perspektīvas. Uh, jautājums pavirzoties uz priekšu par aktualitātēm, manuprāt, viena no aktualitātēm, kur būtu iespējams vērts dot arī tādu skatījumu, ir par difterijas gadījumu, kur bojā gāja arī bērns. Mm. Un vēl projām mēs esam uz tās pašas lapas, jo vecāki izskatās, ka nav neko mācījušies un mm. joprojām eh, arī citiem diviem bērniem eh, negrib nodrošināt medicīnisko mhm. aprūpi. Mhm. Kā ir, kas notiek? Jā. Yeah. Nu, vai, vai, vai reliģija pieprasa uh, atteikšanos no poķi, potēm, ja? <laughs> Gribas tā varbūt tās okay. uzdot. Nu, patīks tā, ka svēties pēties ar Pāvilu par potēm neko nebija zinājuši, jo uh, <laughs> tas tika izstrādātas jau 1800 gadus vēlāk. Jā, tas tā ir viena lieta, bet uh, ja mēs paņemsim tieši to teoloģisko perspektīvu, ja, ka, protams, ka teoloģijā mums nav uh, viennozīmīgas atbildes. Eh, vai jāpotējas vai nav jāpotējas. Tāpat, ka mums nav viennozīmīgas atbildes, vai jālieto banku sistēma vai jā, jānorēķina skaidra naudā. Tātad tā eh, nav dieva griba? mm, Э, Vēl viena komplikācija. nu, nu, nē, šī, šī kas tieši nav komplikācija, jo svētajos rakstos nekas nav atklāts. Ja? Šeit iet runā drīzāk par tiem morāliem principiem. Ja? Un uh, morāla teologija, es neesmu morāla teologs, bet ņemot vērā manu programmu katehisms 18+, plus, ko es vadu un pareklamēšos mūsu draudzes lapā, nu, protams, tas notiek Krievu valoda, ja orientējas drīzāk uz Daugavpils iedzīvotājiem, bet man e, nācās saņemt uzņemt uz sevis to atbildību, pārstrādāt dažus um, morālteoloģijas jautājumus. Mums ir divas uh, svarīgas lietas uh, um, morālteoloģijā. Pirmā lieta, uh, um, kurā nav vienīga, es gribu pasvitrot, ka mana brīvība beidzās tur, kur sākas otra cilvēka brīvība. Un tas ir ļoti svarīgi, ja, jo, piemēram, ja es kā um, uh, es negribu ķerties pie šī konkrēta gadījuma, ja, jo tagad tas var izraisīt arī nu, tādas īpaši labas emocijas, un uh, kognitīva behaviorāla terapija neuzreiz nodarbosies, bet uh, vecākam ir tiesības, ka viņam būtu savs uzskats attiecību uz potēm, bet bērnam ir tiesības dzīvot. Ja? Un tagad, kā šīs tiesības savienot? Ja? Kur ir šī līnija, kur beidzās viena tiesības un sākās otrā tiesības. Ja. Tas ir viens moments, kas ir ļoti svarīgs un kuru mēs parasti pirmām kārtām ņemam vērā. Bet pastāv katoļu teoloģija, pastāv vēl viena problēma, nu, problēma, bet viena lieta, uh, ka labums tā ir objektīva realitāte mūsu skatījumā. Tas nav tikai konvencijas jautājums, ka mēs kopā vienojamies, ka dzīvot ir labi. Mēs ticam, ka dzīvot dzīvība ir labums. Un šajā gadījumā um, dzīvības, gadījum, dzīvības jautājums, viņš ir svarīgāks par, nu, teiksim, vecāku um, tiesībām, bet tas nenozīmē, ka mēs tagad esam tiesīgi um, v, uh, kā ar spēku, jā, teiksim, tādā uzbrukuma veidā piespiest viņam darīt, eh, veikt šīs potes un tā tālāk. Protams, ir situācijas, kad jārīkojas ātri, un bieži vien, teiksim, mēs redzam, kad atbrauc ātrā palīdzība, visi radinieki tiek padzīti malā un ārsti dara savu, jā, un tas ir pilnīgi normāli, ja, ka lūdzu nemais, nemaisāties šeit zem kājām. No otras puses, kad jau lieta eh, iet uz priekšu, uh, šeit um, eh, jāatrod eh, kaut kāds veids, kā jāieskaidro vecākiem. Protams, tas neizdosies, jā, bet es vienmēr saku, teiksim, ka tā, tāpat kā ar evangēliju. Uh, eh, varbūt ne īpaši labs salīdzinājums, bet evangēlijs tika skaidrots uh, nu, trīs gadsimtus gandrīz, līdz tas sasniedza uh, tādu līmeni Romas impērijā, ka kristietība tika pasludināta par legālo reliģiju. Vēl daži gadsimti pagāja, līdz tā kļuva par oficiālo reliģiju. Tā kā, nu, tā kā, nu, Jēzus sludināšanas līdz tai pasludināšanai gandrīz, ja, gandrīz 300 gadi. Nemitīgas, mierīgas skaidrošanas, ka viņš ir pestītājs. Un tā, tā ir metode, uh, ko mēs varētu pielietot. Tas ir mierīga skaidrošana, <laughs> atkal tā, tā pati cieņa, ja? mierīga skaidrošana. Nevis jūs esat stulbi, jūs neko nesaprotat, bet e, pamēģināsim iedziļināties e, pētījumos, statistikas datos un tā tālāk. Protams, ir cilvēki, kurus neparlauzīsi Tā arī gadās. Jā. Vai ne, bet uh, tas ir tas droši vien par to cieņu pilnu sarunu, kur abas puses ir tiesīgas paust savu viedokli, nu šajā gadījumā bērnu varbūt tās viņam ir jābūt kādam pārstāvim, kas mm. iestājas un, mm. un, un tomēr, nu, kad ir tā saruna un mēģinājumi nonākt pie kaut kādiem secinājumiem un galu galā, uh, kā arī minēja, ka dzīvība tomēr ir vērtīgāka par vecāku viedoklim, par mhm. viedokli par uh, kādu poti vai nepotēšanu. Tik vienīga ir problēma, ka vecāki ir, ir pārliecināti, ka šī pote tieši neglāb, jā, atkal šeit ir tā problēma, jā, un tagad, um, nu, nu, kā es jau teicu, patiesība ir tomēr objektīva realitāte. Protams, ka mēs to atklājam pakāpeniski, un līdz pasaules beigām mēs to darīsim. Bet ja mēs pieņemam no, no kristīga redzes punkta, ka dzīvība ir jāglābj un bērns jau ir slims, tad šajā gadījumā laikam ir pieļaujams uh, Eh, no manas skatu punkta, piemēram, vismaz es to darītu tā, ka es ierobežu, norobežotu vecāku tiesības šajā konkrētajā gadījumā. Nevis vispār, bet attiecību uz šo jautājumu. Jā. Jo šobrīd, eh, šobrīd arī ir eh, tāds, es nezinu jā. līdz galam patiesībā, mhm. kas tur noticis, bet es sapratu, ka divi citi bērni ir, kur, ar kuriem vecāki mēģinājuši mm -hmm. tikt ārā. Tikt prom, jā, mhm. un, un ka viņi pat ir aizturēti. Mm -hmm. Kā beidzās tas gan es īsti nezinu, bet mm -hmm. tomēr ir kaut kāda represija progresīvā vai aizturēšanas mm -hmm. Eh, mehānismi, kas atļauj eh, mhm. vispirms noskaidrot, eh, kas notiek un, un mhm. parūpēties, lai, lai visi būtu drošībā, tā mhm. skaitā bērni, ne Jā. tikai nu, vecāki. Nu, šeit mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur brīžiem ir nepieciešams pielietot spēku, bet jā, jāatcerās, ka arī tam ir nu, zināma robeža, ja, ka, jo, jāspē, jo valstī ir tāda monopole uz spēka pielietošanu. Ja, bet līdz ar to valsts ir atbildīga par to, lai īstenot patiesu labumu. Problēma ir tā, ka ne visi valstī saprot, kas ir patiesais labums, bet brīžiem jāglābj dzīvība un jārīkojas tagad ātri. Pēc tam var atvainoties. Ja? Bet tad ir jāatvainojas, ja bija pārmērīgs spēks. Bet tagad nu, jārīkojas, ka ir jārīkojas ātri, lai glābtu dzīvību. Jo, ja mēs tagad veiksim pārunas, ja, cik no, nu bērni vēl nomirs. Nu, tieši ja? tā, tieši tā. Ja, tā kā šeit, šeit eh, es neesmu šīs lietas situācija un šī situācija iekšā. Es nezinu, kā tas viss ir noticis. Ja? Mēs tiku, taču zinām tikai no medijiem. Mēs tikai no ja? medijiem, jā. Ja, un ir. Eh, mēs nezinām arī vecāku viedokli. Viņi arī, es nezinu, vai sociālos tiklos viņi rakstīja, kā kādi ir viņa argumenti, jā, lai, lai ieklausītos. Vismaz neesmu sastapis, jā. neesmu speciāli meklējis, ir vēl, vēl viena lieta. Jā, bet eh, šajā gadījumā sastopas brīvība un eh, objektīvs labums, jā, šajā gadījumā dzīvība. Un šeit jā, jāiz, jārīkojās par labu dzīvībai. Jā. Un tad, kad jau uh, bīstamība pariet, tad mēs varam atgriezties pie tās uh, viedokļu brīvības un tā tālāk. Ja? Problēma ir tā, ka uh, Eh, ja mēs paskatīsimies uz um, to, kā pārtopj, um, par, parunāšu par citu līmeni, kā pārtopj demokrātiskas valstis, kad viņas to par nu, faktiski diktatūrām. Ja? Bieži vien tas šķiet, ka labs atrisinājums, jo tas ilgas pēc stipras rokas, kas savedīs visu kārtību, ir ok. Ja? Un tāpēc mēs esam tāda demokrātiskā valsts, kur ir viedokļu pluralisms, lai netiktu kāds pie šīs rokas, ja? pie šīs stingras rokas, lai viņš nekļūtu par diktatoru. Un mazākā līmenī tas var notikt, teiksim, policista rīcībā, bariņtiesas tiesneša gadījumā, ārsta gadījumā un tā tālāk. Ja? Tāpēc arī uh, visi, kas ieņem atbildīgus amatus, viņiem vienmēr jāpatur prātā šīs divas realitātes. Tas labums, kas ir dzīvība, bet arī otrā tiesības, kuras var būt ierobežotas tikai tik tālu un nevairāk, eh, kamēr viņi apdraud kādu. Bet, ja neapdraud, nu tad... Bet eh, tas man arī izklausas truscītiņi, ka tas ir jautājums vispār par mm, kopīgi tā par ētiskiem vai morālajiem eh, Jā. principiem, uz kuriem mēs balstāmies, jo uh, ja es kā pilsonis tagad atdodu savas eh, brīvās tiesības sevi pārvaldīt un, mm. un tā tālāk, uzticot šos pienākumus valstī, nu, caur policiju vai nu, Jā. kaut kādos citos ties un tā tālāk, veidos un paļaujos, ka tas būs taisnīgi un godīgi un, un labvēlīgi un, un, un vis, mhm. vislabākais, mm. tad es arī gribu, ka tas <laughs> cilvēks ir uz tā, tāds, uz kur es varu paļauties un nevis Jā. vienkārši. Mm. Eh, bet, zini, demokrātija ir interesanta lieta, <laughs> ja mēs mazliet aizējam tālāk. Eh, ņemot vērā, ka kandreiz Jānis Pavils II, es neatceros, kur es tu biju eh, rāvis šo gabalu, bet viņš kandreiz izteicās inter, interesanti par demokrātiju. Viņš jau svētais, līdz ar to var, varam citēt. Viņš kandreiz pateica tā, ka demokrātija ir laba ne jau tāpēc, ka tas ir vislabākais no pasaules, vislabākā no pasaules valsts iekārtām, noteikti nē, bet tā ir laba tāpēc, ka mēs esam slikti. Un līdz ar to mēs varam viens otru it kā pieskatīt, viens otram skatīties uz rokām, lai nebūtu tā, ka kāds, kas ir ticis pie varas... Neutralizēt personīgās ne, iekāves. <laughs> neutralizēt personīgo muļķību, varētu nu, jā, pateikt. Jā, jā. Ja? Tā, kā še, tā kā šeit ir tā lieta, ka tāpēc mums arī šis varas nozares sadalītas, jā, likumdošanas, tiesa, tiesas un izpildvaras, nu, jā, jā, viņas jā. ir atdalītas, un uh, viena ir spējīga ierobežot otru Mm. Jā, un tā kā tas ir brīnišķīga lieta, kas notiek. Nu, mums to daļa ir jābeidz raidījums, un es tā pie sievis e, sēžu un domāju, kas ir labā, labā vēsts tajā visā. Mm? Kā tev šķiet, ir laba vēsts? Ir laba vēsts, jo mēs sākam runāt par ētiku, uh, izējot no tiem notikumiem, kuri nav negatīvi, bet mēs esam spējīgi rast labas atbildes sliktajās situācijās. Ja? Un tas ir brīnišķīga lieta, ka uh, mēs nepadodamies emocijām un tagad nedalam cilvēkus un pasauli uz muļķiem un labiem, bet mēs uh, atrodam sevi un citos šo cilvēka uh, cieņu, bal, balstoties uz kuras mēs esam spējīgi veidot dialogu. Līdz ar to jau nezinu, vai tu pamanīji, mēs sākam ar ziņām, bet beidzam ar ētiku. Jā, un tas jā. ir labi, jo atbildīgais pilsonis, uh, viņš domā nevis par to, lai iekost citam, viņš domā, kā ir labāk. Jā, un tāpēc es domāju, ka mēs audzinām viens otru un mūsu sabiedrību, uh, to, kas mūs klausās <laughs> labajā. Vismaz es tā ceru. Jā, es arī tā ceru, uzdodam jautājumu, kā ir labāk, uh, bet šajā vakarā paldies. Uztikšanos jau nākošajās labajās ziņās rīt. Raidījums labās ziņas –